ndaramukije mwe mwese mwazindutse mutegamo ibiganiro vya Radio Scolaire Nderagakura nongera ndabaha ikaze muri ano makuru twabateguriye agizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira abarundi ngo nibogwa mu mutego bishikirizwa na bamwe bamwe mu baserukira ibihugu byabo mu Burundi bavuga yuko ari ibice bimwe bimwe vy'igisagara ca Bujumbura birangwamwo umutekano muke ibirori bikaba byabereye hariya mu ntara ya murambya muri komine rutegama aho byatewe iteka n'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza akaba n'umukuru w'inama y'inararibonye mu mugambwe sendede fdd kuri wa gatandatu niho hakogwa ca kibazo gitanga uburenganzira ku bipfuza kwinjira mu ishuri ry'intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi iskame umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi avuga ko akamo ko kwiyandikisha kitabwe ku rugero rushimishije mu gihugu cyose kandi ko n'ubwoko bwose bwaserukiwe izo nizo ngingo nkuru nkuru zigize n'amakuru twabateguriye mu kanyisase nido nido Gaston Sindimwo abonera akaryo ko guhamagarira abarundi bahunze guhunguka kugira baze kubaka igihugu cabo c'amavukiro nashaka arahumuriza abarundi ntibasubire kumva ngo ambasade yagize ibi si ubwa mbere ambasade y'abanyamerika igira bene ibyo ubwa mbere yabigize mugabo isaba ikigongo ko yihenze mugabo si ukwihenda babigira nkana nuko twebwe abarundi tutogwa muri uwo mutego abarundi twigumire mu mahoro tubumbatire amahoro abo nabo umunsi bazoshaka no mu kujayo sitwe tuba twabatumye aho hose bagenda sitwe tuba twabatumye bazogenda aho bakeneye kuja nibabona bikenewe mbega baza ko userukiye Burundi mu bufaransa cyangwa muri leta zunze amerika aje hashaka hose ika nabo nyene rero nuko bamenya kujya abaserukizi bacu bafatwa hari iwabo nabo nyene tugiye kuzobafata cyo kimwe n'abanya hari gihe abaseruka ibihugu byabo ngaha muri afurika cyangwa mu burundi bashaka gusubira leta twebwe ivyo rero ntituzovyemera baravuga iyo bashaka kuja aho bazodusaba tubakingira umutekano tubakingira cyo gituma rero tutosimbwa umutima n'iryo tangazo ry'abanyamerika cyangwa abandi kuko si ubwa mbere barivuga mbere no kumenyesha yuko uno munsi amashyirahamwe ya buraya awe n'izindi ziriko ziremesha ikiganiro mu nyubako y'abashingamateka b'ababirigi ikiganiro kiremeshwa n'abagwanya uburundi ndege niba bashaka amahoro kubera ko batatumiye abarundi bari ngaha mu burundi nta mashyirahamwe yigenga ari ngaha nta mashyirahamwe y'abafasoni ari ngaha ko batayatumiye ngo nayo nyine aze gushikiriza ibyo babayemwo bagiye bashikirizwa ibyo bumva ku maradiyo cyangwa ibyo bashaka kumva bonyine catuvyaye twese Radio Scolaire Nderagakuru no twabateguriye arabandanya kuri uyu wa gatandatu niho hasoze himbazwa gindwi yahariwe umugwanyi mu mugambwe CNDD FDD uwo munsi mukuru kabahimbarijwe makomine yose agize igihugu c'u Burundi nayo ku rwego rw'igihugu uwo munsi mukuru ukaba ukabahimbarijwe muri komine Rutegama y'intara ya Murambi mvya no mu gisagara ca Bujumbura uwo munsi mukuru wo guhimbaza isozerwa ry'indwi yahariwe umugwanyi mu mugambwe CNDD-FDD warahimbajwe mu makomine yose icegera c'umukuru w'imbonerakure mu gisagara ca Bujumbura Nsengiyumva Janvier akamenyesha ko ari umunsi mukuru uhambaye abagumyabanga na cane cane abahoze ku rugamba batokwibagira akabasaba kubandanya urugamba rwa politike mu guteramira amahoro n'umutekano mu kugwanya ubukene kugira igihugu gitera imbere kugira ah, igihugu cyacu n'unure twe mu bukene ariyo yuko ingwano nyamukuru tukivuga ibijyanye na politiki indongozi zimwe zimwe z'igihugu cy'ububirigi ngo zirafise uruhara mu gutuma amahoro n'umutekano bihungabana mu Burundi ibyo bivugwa na njangwa Gilbert Beko arongoye ishyirahamwe Onelope asigura ko izo ndongozi zikorana n'amashyirahamwe amwe amwe avuga ko haranira agateka na muntu mu gusora ivyegeranyo bitari byo ku bijyanye n'uburundi Gilbert Beko njangwa akabona ko ibyo biriko bikorwa kugira ishyirahamwe Oniremegwe kugira rifate ibihano ku Burundi ibintu biriko biravugwa mu byerekeye byo guhohotera agateka kazina muntu mu Burundi ababivuga babifisemo inyungu yo kugira ngo babeshe bashobore gushika ku ntumbero zabo nk'ayo mashirahamwe amwamwe akorana na ONI kaba abona yuko Burundi bwatanguye ko ukamenya cyane cyane ukingira agateka kazina muntu bakabona yuko bya bindi bahora babesha canke bahora bagira imigambi yo kugira ngo bateranye abarundi bakabona yuko bitagishoboka ubu rero batoye ubundi mugambi wo gukoresha oni gukoresha ibihugu bya rutura kugira ngo berekane yuko mu Burundi ibintu bicika hanyuma rero baronka uburyo bwo gushika mu Burundi bifadikije amategeko mpuzamakungu uravye nk'akarorero urabona yuko ububirigi bufise uruhara runini mu gukora ibintu byo guhungabanya amahoro n'umutekano mu Burundi guhungabanya demokarasi ni ukwanka cyane cyane yuko agati k'akazina muntu gatsimbatazwa ibyo bintu rero kubera bamaze kubijyamo nicyo gituma baca bakoresha ayandi mashyirahamwe baha amafaranga kugira ngo abavugire babone uburyo bwo gushika muri yone kugira ngo uburundi bufatirwe ibihano Ishirahamwe Onelope risaba leta y'u Burundi kwitwarira igihugu c'ububirigi mu ishirahamwe mpuzamakungu Oningo kuko ububirigi bufise uruhara mu kuburabuza demokrasi mu Burundi n'ubunyene njangwa Gilbert Beko arongoye Onelope. Twebwe muri Onelope twasabye leta y'u Burundi yuko yo kwitwarira ububirigi muri Oni hanyuma ububirigi bukaja kwisigura igituma bugeze ahantu butagishobora kwihangana kandi aribwo butera amagorwa igihugu cyose ubu noneho baragize ingorane kuko igihugu cy'u Burundi cyaramaze kwerekana yuko ari akarorero ka demokarasi muri muri aka karere bica bituma muri ibi bihugu byo muri aka karere hose babona yuko Burundi burakarorero ababirigi rero bariko baramaramara kuko ubu biraboneka neza yuko Burundi bwabaye urumuri rw'ibindi bihugu byo muri Afurika radiyo sikoro yahanderegakura tubibutse ko ano makuru mushobora kandi kuyakurikirana muri mu makungu kuri bwa buhinga ngurukanabumenyi aho ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo nderagakura akaburungu kome kuri wa gatandatu niho hakogwa mu gihugu cyose cya kibazo cy'uburenganzira abanyeshuri bajije amashuri yisumbuye baronse amanota yo kubandanya inyigisho muri kaminuza y'u Burundi kwinjira mu ishuri ry'intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi iskam umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba Colonel Gaspard Baratuza avuga ko akamo bateye iyo mikankara kitabwe ku rugero rushimishije mu gihugu cyose kuko ubwoko bwose bwaserukiwe isikamu nk'uko twari twagiye turabivuga mu matangazo anyuranye harabaye guhamagara kugira ngo abarangije amashuri makuru makuru baronse n'amanota akwiye kugira bige baronse baronka uburenganzira bwo kwiga mu kaminuza za leta biyandikishe ako kamo rero barakitabye ari naco gituma muri uno mwanya mu ntara zose z'igihugu cy'u Burundi ariko harakogwa iki kibazo hatangwa ikibazo cy'ibiharuro hakurikira ikibazo cy'igifaransa barangirize ku kibazo cy'icyongereza bahijije baca bataha muhiri iwabo bazoheza babaha inyishu ku ndwiza ari naho bazoca bakora ikindi kibazo cya nyuma cyo kwinonora imitsi ano makuru twabategureka tuyabandaniriza yari ya mu ntara ya Gitega bigisha kwigisha badakwiye cyane cyane mu mashuri y'inyuma shuri shingiro ubukene bw'intebe hamwe n'ubukene bw'ibikoresho mfashanyigisho ari zimwe mu ngorane zugarije ubuyobozi bw'inyigisho bwa komine itaba ibyo bikaba bishyikirizwa n'umuyobozi w'inyigisho muri iyo komine Jean Bosco Ndayizeye mu gihe ibibazo birangiza igice cya mbere cy'umwaka w'ishuri w'ibihumbi na cumi na gatandatu ushira w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi buca bitangura Jean Bosco Ndayizeye agasaba ubushyikiranganji bw'indero baronsa abigisha hamwe n'ibikoresho mfashanyigisho muzahirahira agafata iyo mfashanyo nabi tuzatwarungikiye tukumva yuko yarenganije umuntu atishoboye akayikatisha azobari abanyabunge nazabazi kucunga neza abantu bababaye abatanga abatanu n'abatamakazi imfuvyi abavakazi abantu bashoboye gusumba abandi babone muherako turazeza ko yakiriwe muri abakozi twaruka imfashanyo ubandanye ibikorwa inzara irahera ikiri mu kuri uyu wa gatanu abarongoye abandi mu ntwaro wo muri zone nyakabiga muri komine mukaza mu gisagara ca bujumbura baragendeye bagenzi babo muri zone kinama biciye mu ishyirahamwe heroke gishinze kubaka imitima n'ikibano cyiza nk'uko bimenyeshwa n'uburongo iryo shirahamwe ngo hari mu ntumbero yo gukomeza ubucuti n'umubano mwiza hagati y'ayo mazone ndetse ngo n'abahora baravuye muri zone imwe bahungira mu yindi bamenye ko umutekano wagarutse basubire mu zabo uyu munsi mu ishyirahamwe hiroke mu kintu tuvuga ngo tuvure twongere twubake make ikibano cacu twari twaherekeje abaserukira zone nyakabiga bakurikiye inyigisho zacu z'amahoro n'ikibano cyiza aho bari baje kuramutsa abo mu kinama bafatiye ku bucuti bigeze ko bafitaniye mu gihumbi kimwe n'amajana cenda na mirongo na gatatu mugabo kandi mu ntumbero yo kurondera ko abantu bavuye muri kinama bakaja mu nyakabiga kuba barahabaye muri bihe bino bihe bigoye canke abavuye mu nyakabiga bakaja mu kinama bamenya ko ayo mazone makumyabiri n'abayarongoye bageze ku rugero rwo kubasaba ngo bagaruke mu ngo zabo ni intumbero rero yo kuherekeza ah, ibihuha twakoze mu bijyanye no kuvura ihahamuka no kuvuga kurondera amahoro n'ikibano cyiza umukuru wa zone kinama nayiteretse Jeanne arashimugura urugendo rw'abarongoye abandi muri zone Nyakabiga akaba yizera ko abari bagifise akangonongono ko bikigoranye kuja mu kinama canke mu Nyakabiga ko kagiye kurangira radio nderagakura imbere yo kurangiza no twabateguriye kuri uyu wa gatanu niho harangira inyigisho zari zatunganijwe n'ikigo Istebu ku bakozi bakorera muri icyo kigo hashazinka Marie Janine ajejwe gisata gitunga batunganya ibiharuro bikoreshwa mu migambi ya leta akaba ari no mu baronkejwe izo nyigisho agashima izo nyigisho amenyesha ko ibiharuro bifite akamaro kanini mu gutunganya imigambi y'iterambere mu gihugu ngo kuko udafite ibiharuro atakintu na kimwe gishobora gukorwa mu gutegura imigambi mvuze nk'umuntu akoresha ibyo biharuro minsi yose ibyo biharuro jewe bifitiye akamaro kanini ariko bifitiye cyane cyane akamaro kanini igihugu kuko turazi ko ibiharuro tutagira ibiharuro nta kintu na kimwe twokora kijyanye n'iterambere rira rirama iterambere rirama rishingira ku biharuro tuvuye he tugiye hehe tuzoshika ku iyo tudafite ibyo biharuro rero nta na kimwe dushobora gukora nk'umuntu rero ajejwe imigambi ya leta ni n'ingene ishyira mu ngiro kuko imigambi ya leta yose tuyitegura turavye ibiharuro dufise ntafise ibyo biharuro sishobora gukora ibyo biharuro rero biramfasha cyane kugira ngo nshobore kubona aho mpera kugira ngo nayo kuri wa gatandatu niho hasoze gwahimbazwa ry'indwi yahariwe umugwanyi mu mugambwe CNDD FDD ku rwego rw'igihugu ibirori bikaba byabereye hariya mu ntara ya Muramvya muri komine Rute kwegama naho nyine kuri uwo wa gatandatu niho hakorwa cya kibazo gitanga uburenganzira ku kwinjira mu ishuri ry'intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi isikamu nkaba nkengurukire mwebwe mwese mwaduteze yombi ndakengurukiye bagenzi bacu bo mu ruganda umwe wese kuco yatereye reka tunakeze mugenzi wacu Jean Claude Nsengiyumva yarayashinze ugwiwe hari kumwe na Joseline Nikuze ati baze babe amakara ntibabe urubeya eri irumva nariko ndabashikiza no makuru nkaba ndabikebanuye ibiganiro bya radio scolaire nderagakura byo byo birabandanya